الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد Draga braćo, kada pogledamo na Kur'an sa bilo kog aspekta sa aspekta nauke sa aspekta tematike koju obrađuje Kur'an u smislu da govori o budućim događajima koji se zaista desili kad pogledamo na Kur'an u smislu literarne vrijednosti ili na bilo koji drugi način kad gledamo sa ljudskog stanovišta na taj Kur'an vidimo njegovu nadnaravnost Ovih dana smo svjedoci još jedne nadnaravnosti Kur'ana, fizički. Kada Kur'an ili kur'anski citati djeluju na sile koje mi ne vidimo, djeluju na taj, kako smo ga nazvali, paralelni svijet koji živi sa nama, ali nas dijeli nevidljivost. Kur'an, draga braćo, ima i tu fizičku nadnaravnost liječi. Liječi od tih, da se tako izrazimo, nečestivih sila. Kaže Allah Đelešanu, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا wa شِفَا وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Spuštamo od Kur'ana ono što je lijek i što je rahmet i milost za mu'mine, za vjernike. Kur'an je dakle lijek od ovih suvremenih bolesti koje se pojavljuju nije to slučajno pojavljuju se paralelno sa otuđenjem od vjere sa otuđenjem od Bože puta sa ostavljanjem Bože puta koji je prihvatljiv i prirodan za svakog čovjeka ovaj put i ovaj šerijet i ova uputa koju je Allah Đelešanuhu poslao poslao je ljudima tu uputu i ona njima treba, Allahu Đelešanu ne treba. Zato put koji kojim insan ide, nema druge alternative nego ova. Jer kad čovjek krene drugim putem, onda nastaju poremećaju, mnogo slučajeva, draga braćo. Jer nedržanje za vjeru, nedržanje do Kur'ana, do Božje knjige i do sunneta Božje poslanika sallallahu alaihi wa sallam vodi kako se Kur'an izražava do nekakvog tjesnog puta. Može čovjek imati sve u fizičkom smislu. Ima pogledaj, ima auto, zadnji model Mercedesa, ima vilu, ima sve u ovome smislu, dunjaluškom, ali nešto ga, nešto ga lomi, nešto ga lupa, nešto ga čini da nije prirodan, nešto gleda njegovim očima, nešto mrda njegovim rukama, nešto voda po njegovom tijelu. وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ Ko se okrene od moga zikra, kaže Allah Đelešanu, imaće tjesan život. Nešto će biti što ga muči. Ove poremećaje, u stvari bolesti, draga braćo, možemo svrstati u nekoliko glavnih grupa sa dosta drugih podgrupa prvo je sihir o njemu ćemo govoriti prvo zatim urok zatim šetensko džinski dodir psihiske bolesti i tako dalje a to se draga braćo može liječiti prakticiranjem i pridržavanjem za Allahovu knjigu i sunnet poslanika alaihi selam zatim učenjem dova i zikira koje je poslanik alaihi selam učio Zatim držeći se islamskog morala i bježeći i ostavljajući sve ono što je Allah za šanu zabranio, sve harame ili što je zabranio poslanik Aleyhisselam. Pa prvo, draga braća, da vidimo šta je to sihir. Kaže se u definiciji sihira da je sihir u stvari kada se služe ili pogode sihirba i šeitan ili džin. Na to da hirbas učini neke šerijatske prijestupe harame ili da ode u bezvjerstvo, u širk. A za uzvrat dobija pomoć šeitana i pokornost šeitana u nekim stvarima koje traži od njega. E kako sad taj sihirbaz? A ima ih dosta, draga braćo, kako čujemo i po Beču, i po Gratu, i po drugim gradovima Austrije kako dolazi u dodiri kako dolazi u kontakt i kako se približava šeitanu evo da navedemo samo neke slučajeve na, i načine na koji način dolazi u dodiri kontakt sa šeitanom između ostalog ti, između ostalog ti sihirbaci dolaze u dodir sa šeitanom na način da pogaze mushaf neuzubillahi ta'ala da ga stave na svoje noge kao papuče pa da uđu u WC ima i koji pišu kuranske ajete sa nepistoćom ima i koji pišu kuranske citate i ajete sa krvlju menstruacije ima i koji napišu kuranske citate na tabanima pa hodaju na tom ima i koji napišu fatihu bez koje ne vrijedi namaz koju čovjek treba na stotine puta dnevno da prouči i kroz namazi inače napiše i prepiše unazad obrne je ima i koji klanjaju bez abdesta sve u smislu da bi došli u dodir sa šeitenom ima i koji ostaju stalno nečisti pod džunuplukom sve ti sihirbasi na takav način stupaju u kontakt sa šeitanom. Ima ih konačno koji prinose šeitanu kurban, žrtvu, bez Allahovog djelašanu spominjanja ili bez spominjanja njegovog imena prilikom klanja a zatim tu žrtvu bati na mjesto gdje mu odredi šeitan ima i koji prizivaju zvijezde i njima seždu čini bez da čini Allahu djelašanu seždu ima ih koji čine grije gdje staje pamet ljudska spolno opće s majkom ili sa čerkom sve u smislu da bi došli u kontakt sa šeitanom. Ima i koji pišu zapise sa nekakvim riječima bilo na kom jeziku koji sadrže nevjernička kufurska značenja. Dakle, desetak nekakvih načina spominju na koji dolaze u dodir i kontakt sa šeitanom koga poslije uzimaju slugom za pravljenje sihra. I iz ovoga se razumije poslije da sihirbat ima služenje šeitansko ali mora uraditi nešto za uzvrat a to je da čini kufur i nevjerstvo pa koliko je god taj sihirbat žešći u nevjerovanju i griješenju tomu je šeitan pokorniji i brže mu izvršava njegova naređenja i obratno, ako sihirbaz ne izvršava kufurske, šetanske naredbe i nagovaranja, tada i šetan prestaje da mu služi. Dakle, sihirbaz i šetan su dvojica jarana koji su se pogodili i susreli na putu tinjenja dijela koja Allah Delešanu mrzi i ne voli. Iako si kojim slučajem bio u kontaktu sa sihirbasom, možeš primijetiti, dragi brate, na njegovom licu pečat ili sjenku nevjerstva. Ti kroz čitav njegov život, kroz čitav njegov život, s njom je nekako, u nekakvoj borbi, u nekakvom zlu, u nekakvoj, u nekakvom tjesnom životu. I sa ženom, i sa djecom, i sa, okol, i sa okolicom, pa čak i sa samim sobom, jer kafe isna ne može spavati, jer ga progoni jer mu ti šetani znaju napadati i na porodicu i na djecu i ne dati da zanese i slične stvari. I zaista je istina kada Allah Đelešanu kaže وَمَنْ عَرَبَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً banka ko se okrene od mog zikra i mog spominjanja imaće, imaće tjesan život. Kako prepoznati tog sihrbasa? Prenosi se u knjigama koji govore o toj temi kaže prepoznaćeš kad mu odeš pita bolesnika za ime i ime majke pa uzme od njega nešto, nešto od njegovih stvari, bilo da uzme kapu, maramicu, majicu ili nešto na šta će naučavati sihir. Dalje, daje zapis u kome se nalaze nekakvi kvadratići i slične stvari, u kojima se nalaze slova i brojevi bez nekakvog posebnog značenja. Zatim, on mrmlja i šapuće nekakve nerazumljive riječi, nekakve šeitanske dole. I piše talismane, znakove kojima se ne zna značenje. Ima i koji ne vjeruju Allaha Đalešanu. Pa tako ima i oni koji ne vjeruju u, u obstojnost džina i šeitana. Međutim, vjerni koji vjeruje Allaha Đalešanu vjeruje također da postoje i ta zla. A jaka je veza? Jaka je veza između džina i šeitana s jedne strane i sihira s druge strane. U stvari, džini i šeitani su osnova sihira. Osnova sihira. Ima i koji tako niječući postojanje sihira, niječu i postojanje sihira. Ali, ako hoće praktično da vide neke stvari, pa nek dođu u subotom i nedjelju, pa neka pogledaju. Kada učenje Kur'ana obara neki na kojima se pokaže djelovanje tih nečestivih sila. U Kur'anu i hadisima, dakle, u tekstovima Kur'ana i Hadisa imamo mnogo spominjanja tih džina i šetana i sihira pa ćemo da bismo to dokazali sa našeg stanovišta stanovišta vjernika stanovista onoga koji vjeruje u Allaha Đelešanu i u njegovu knjigu i ono što je došao sa njim Boži poslanim sallahu alaihi wasallam s te strane da navedemo dokaze iz Kur'ana iz Hadisa kaže to jednom od ajeta va iz صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن i kada smo ti poslali grupu džina koji su slušali Kur'an to se govori Božijem poslaniku ja mašar el džin val ins elan jetikum rusulun minkum jakusun alejkum ajati vajunzirunekum liqa e jevnikum haga grupo džina i ljudi zar vam nisu došli poslanici od vas koji su vam pričali i pripovjedali moje ajete i koji su vas upozoravali koji su vas upozoravali da ćete se sa mnom susresti ovoga dana dakle i ovdje spominje se džin također ja ma'šaral džin wal džins in ta'tun an tenfuzu min aktari samavati wal ar tenfuzu la fuzuna illa bi sultan o grupo džina i ljudi, dakle opet se spominju džini ako možete prodrite iznad granica nebesa i zemlje ako možete prodrite ali nećete prodrijeti osim sa velikom snagom zatim opet ajet u kome se spominje Kulu hija ilaje annahu stama'a nefaru min al džin فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا i reci objavljeno mi je da je dio džina ili grupa džina prisluškivala učenje Kur'ana pa su rekli čuli smo Kur'an koji izaziva divljenje čuli smo Kur'an koji izaziva divljenje koji je nadnaravan koji je od Allaha Đelešanuhu pa opet u ajetu وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا bili su ljudi od insana tražili su pomoć od ljudi ili muških džina pa su im oni samo obijest povećali i tako dalje ima dosta tih ajeta koji govore o tome da džini šeitani postoje ne samo to nego čak jedna čitava sura u Kur'anu nosi naziv džin a sama riječ džin spomenuta je u Kur'anu 22 puta a množina od džin džan 7 puta Riječ šeitan spomenuta je 68 puta, 17 puta u množini, šajatin. Prema tome ne možemo nikako zanijekati ako išta u Kur'anu vjerujemo, ako vjerujemo Allah Đelešanu, ne možemo zanijekati postojanje džina i šeitana. Dalje, također se kaže u hadisima, vjerodostojnim hadisima, o postojanju džina. Pa jedan od hadisa kaže, An ibn Mas'udin radijallahu anhu kal, Kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, Zata lejletin, ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب فقلنا استطير أو اقتيل فبتنا بشر ليلة بات بها قوم فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء قال kaže od Ibni Mesuda se spominje radijallahu an ili prenosi kaže bili smo s Božim poslanikom jedne noći i njega jednostavno nestalo tražili smo ga po dolinama i drugim mjestima pa smo najzad rekli nema ga ili je ubijen pa smo noćili tu noć najguru noć smo proveli tu od kako smo bili sa Božim poslanikom znači to nam bila najteža i najgora noć nakon što se razdanilo kad eto Božijeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam iz pravca brda Hira i kaže dalje ovaj prenosilac fakulna pa smo rekli ja Resulallah fakad nake fa talebnak felem ne didk, se bitna bi šerri lejletim bate biha kaum. Kaže, Boži poslaniče, mi smo te izgubili i tražili, mi smo te našli, zanoćili smo najgoru i najžešću noć u našem životu. Fa kal, etani da'i el džin, fa zahedtu ma'ahu fa karetu alejhimu u Kur'an. Kaže, došao mi je glasnik, reče Boži poslanik, glasnik od džina, pa sam otišao sa njim i učio sam im Kur'an. قال فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم وسألوه عن الزاد kaže pa je otišao sa nama na mjesto gdje je bio sa njima pa nam je pokazivao tragove tih džina i pokazivao gdje je bila paljena vatra te noći od strane džina a oni su ga pitali o hrani o obskrbi odnosno ono što je njima halal od hrane Pa je rekao Boži poslanik objašnjavajući ashabima tada, fa kal, lekum kullu azmin, zuki resmullahi alejh, jakau fi ejdikum, au farma jakunu lahma. Pa je rekao da džini mogu da se hrane kostima, kostima oni životinja na kojima je bilo spomenuto Božje ime prilikom klanja ili ako se nalaze na njima i, i nešto od mjesa wa kullu ba'rati ulfin li dawabikum i također kaže za njih je hrana izmet kopitara i papkara odnosno balega i babonci valjda pa je Boži poslanik na koncu rekao fela testenzu bihima fe innehuma pa amu ihvanikum i zato ako se nađete negdje na nekakvom mjestu u pustinji pa izvršite nuždu nemojte se kaže brisati sa kostima i tim stvarima koje su hrana vaše braće džina. Dakle, u ovome hadisu koga prenosi muslim, jedan od najvjerodostojnijih prenosilaca, spominje se događanje Božjem poslaniku sa džinima ili događaj koji se desio Božjem poslaniku sa džinima. Dakle, u najvjerodostojnijoj knjizi hadisa stoji taj događaj prema tome on je istinit. Pa ne bi se Idin al-Hudri radijallahu anhu kal, قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة Od Ebu Saida al-Hudrija se prenosi, عنه anh, da je rekao, kaže, Boži poslanik mi je rekao, Kaže, vidim te da puno ideš u pustinju na pašu sa svojim ovcama, pa kaže, kada budeš sa njima negdje u mjestu ili u, u pustini gdje nema nikoga, te se čini da nema nikoga, pa budeš učio ezan, hoćeš da klanjaš, kaže, podigni svoj glas, podigni svoj glas, neka čuju, jer kaže, neće čuti tvoj glas, ili glas muezina, džin, ili čovjek, ili bilo šta drugo, a da ti neće svjedočiti to na sudnjem danu. Dakle, postoje džini ovdje se spominju i oni čuju i slušaju ezan negdje u pustini. Također, spominje se u drugom hadisu, malo podužem, وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق أوكياد وقد حيل بين الشياطين وبين حبر السماء وأرسلت عليهم الشهب فرجعت, فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم قالوا حيل بيننا وبين حبر السماء وأرسلت علينا الشهب kaže od, od Ibn Abasa se prenosi hadis u kome se kaže kaže otišli smo Božijem poslaniku sallallahu alaihi wa sallam grupno i otišli smo u suk ili pijetu ukada a u tom momentu kaže desilo se to u kosmosu u Asioni kaže da je šeitane u kosmosu jednostavno počela proganjati munja i gromovi pa im je zaprijetila da slušaju nebeske vijesti pa kaže vratili su se oni ti šeitani nisu mogli da saslušaju vijesti koje se prenose od meleka, pa ih pitaju oni kojima su došli, šta vam je? Kaže, hile bejne nave bejne haberisama, va ucelat alejna šuhub. Kaže, nije nam bilo dozvoljeno da slušamo danas vijest. Isprijetile se munje i gromovi, tjerali su ih. Pa kažu onda, vidjeli su da se neki događaj desio, koji je bitan, i za njih, i za vas, i onu, i za ljude, i za svakog. Ma hale bejne kumve bejne haberisama, illa šej un hadet. فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين حبر السماء pa kaže onda su se dosjetili mora biti nešto bitno i važno pa kaže idite i na zapad i na istok jer se nešto sigurno desilo i gledajte šta je to što nas je zapriječilo da ne čujemo vijesti koje meleci prenose vijesti nebeske فقال فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو التهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدين إلى سوق كياز وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء Pa kaže, jedan dio se uputio upravo na mjesto gdje se uputila ashabi Boži poslani, a oni su na tom mjestu klanjali saba. Pa kaže, kada su došli šetani na to mjesto i kada su čuli učenje Kur'ana tada su rekli e ovo je dakle taj Kur'an ovo je ono što nam je zapriječilo da čujemo vijesti nebeske a onda kada se vratili svojima svome društvu kalu ja kao mena inna sami'na Kur'anen ađeba jehdi ila rušt fa amanna bi wa lan nushrika bi rabbina ahada kada se ovi dini povratili svojima svom društvu kaže mi smo slušali Kur'an veličanstveni Kur'an nadnaravni Kur'an koji poziva dobru koji poziva uputi i mi smo uzjerovali u njega i od sada nećemo našem gospodaru širk činiti i tada je Allah Želešanu spustio ajete i sure džin u kojima se kaže kul uhije ilaje ennehu sema neferu minel džin reci ili objavi Boži poslaniče da je meni objavljeno, to jest Božem poslaniku, da su džini slušali, ili grupa džina, da je slušala Kur'an. Još dva, tri kraća hadisa, pa ćemo nešto razumijeti o prirodi tih džina. Kaže se u jednom od hadisa, Hulihatil melaiketu min nur, va hulihal džannu min maridin min nar, va hulika adamu min mavusi felekum. Kaže, meleti su stvoreni od svjetla, a stvoreni su džini od onoga gornjeg dijela vatre plamena dakle a stvoren je Adem od onoga što smo vam opisali i kaže se u još jednom od hadisa koji potvrđuju postojanje džina i šeitana inne šeitane jedrini nibni Ademe medvedem kaže šeitan kola po ljudskom tijelu kud kola i krv dakle hoda kroz ljudsko tijelo kud hoda i krv ili kud teče krv a ovaj hadis prenosi Buharija i Muslim što znači da je vjerodostojan sigurno jer to su dvi, dvi dvije najvjerodostojnije zbirke hadisa u još jednom se hadisu kaže i da ekela ehadukum fal jekul bijanini kada neko od vas jede neka jede desnom rukom pa i da šeribe fal jesad bijanini kada pije neka pije desnom rukom pa ine šajpane jekulu bišimali o jašavu bišimali jer šeitan jedu i piju lijevom rukom. Kaže se također njihovom djelovanju, ma min mevludin juledu illa nehasehu šeitan, fe jestehillu sadiha min nehasati šeitan illa ibnu Marijam wa ummu. Kaže, nijedno se dijete ne rodi, a da ga ne podbode šeitan, pa zaplače, pa zaurla od uboda šeitanskog. Jedino je toga bio spašen sin Merjemin i Merjema sama dakle Isa alaihi selam i Merjem spominje se čovjek koji je prespavao saba pa se kaže da je Boži poslanik o takvom rekao zake redulun bale šeitanu fi uzunej u fi uzunej kaže to je čovjek kome je šeitan jednostavno se pomokrio u njegovo uho ili u njegove uši i još o snu er ru'ja es saliha min Allah kaže snovi koji su istiniti oni su od Allaha Đelešanu vel hul mine šeitan a ono sanjarenje ili hul to je šeitansko فمن رأى شيئا يكرهه فلينفس عن شماله ثلاثا وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره a kaže ko vidi taj hulun ili nešto što nije lijepo usnu kaže neka lijevo tri puta pljune ne pljuvatko nego not i kaže neka, se, neka zatraži od Allaha Đelešanuhu da bude zaštićen od njega, znači ne kaže auzu billahi mine šeitani radim, pa mu kaže ti snovi neće naškoditi. Dakle, kuransko hadijski tekstovi upućuju bez ikakve sumnje da postoje dini šeitani. I to je dio našeg vjerovanja, draga braćo. I kroz ovo ljecenje u ovome centru, mnogi su se mogli uvjeriti i u fizičko djelovanje Kur'ana i to imamo eto i sutra i preko sutra pa će naši profesori poslije toga da putuju e kada smo se uvjerili u ovo trebali bismo <clears throat> da vidimo još jednu stvar <clears throat> odnosno kuransko hadijske tekstove koji upućuju na to da postoji sihir ima ih dosta pa nećemo to stići danas nego ćemo ako Bog da inša Allah nastaviti to sljedeće džume. Uz molbu Allahu da lešanu da nas uputi i vodi pravim putem. Draga braćo, držali smo prije izvjetnog vremena seriju budbi i predavanja na temu nadnaravnost Kur'ana, Kur'ansko čudo, jađavu Kur'an. Jer smo nepobitno vidjeli i osjetili gledajući na Kur'an sa raznih aspekata sa aspekta nauke, sa aspekta razmatranja tematike Kur'ana, literarne vrijednosti, spominjanja budućih i prošlih događaja. Vidjeli smo i osjetili vlastne da je Kur'an očito iznadnaravan. Da je to govor Allaha Đalašanuhu koji je iznad svih ljudskih mogućnosti vrednovanja. To je riječ apsolutnog Allaha, Boga, koju je poslao da bude nadnaravna čak i u fizičkom smislu. Čak i u fizičkom smislu. Da ima takav vid nadnaravnosti da i u fizičkom, realnom smislu možemo osjetiti njegovo djelovanje objavili Kur'an na takav način tim svojim jazazom, svojom nadnaravnošću, svakim svojim harkom, svakim svojim slovom, svjedoči da je božansko pojedno. U njemu nema laži, nema kontradiktornosti, nema tu sukova sa naukom. Naproti, Kur'an spominje primjere jako nije nekakva naučna enciklopedija, knjiga nauke, samo spominje dakle neke slučajeve koje je nauka tek u novije doba pokušala objasniti i objašnjava. Govori o budućim događajima koji će se desiti i oni se dešavaju onako kako je Kur'an rekao. Prema tome, Kur'an je nadnaravan Musa alaihi sallam je imao šta sa kojim je potvrđivao da je on od Allaha Đelešanuhu poslat i poznani. Dakle, imao je šta koji je imao nekakve nadnaravne osobine, čuda, da bi mogao time dokazati svoju misiju. I on se natječe sa sihirbasima. A čudo da bi bilo nad naravom i ragnalo se mu zidom i tudom mora biti toliko uvjerljivo da nema mogućnosti i teorije da bude pobjeđeno kao u slučaju što bilo sam u sama već selam kada on pobjeđe sije dva sve pa u jednoj pripovijesti o tom događaju kaže Kur'an i Musa Dakle, koji poziva u vjeru, pa mu kažu, ako si donio kakav dokaz, reče, pokaži tako istinu govoriš. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين i on baci stav svoj, kad on prava zmijurina, ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين i izvadi ruku svoju ona za prisutne postade bijela قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم Glavešine naroda faraonova povikaše, ova je doista vijest čarovnjak. Yuridu an yukhrijakum min ardikum, famada ta'murun? On hoće da vas izvede iz zemlje vaše, pa šta predlažete? Kalu, arzih va ahahu arzil bil medaini haširin. Zadrži njega i vrata njegova, rekao se, a pošali u gradove one koji će sakupljati, jer tuke bi kulli zahirin alim, alim. Predate će sve vjeste čarobnjake dovesti. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجل إن كنا نحن الغالبين i faraonu čarobnjaci dođoše, sihirbaci. Da li ćemo doista nagradu dobiti ako budemo pobjednici, upitaše. Kale, naam, reče da. I vi ćete mi zaista bliski, wa innakum lamina muqarrabin. Kalu ja Musa, imma an tulke wa imma an nakuna nahnu mulqin. Pa rekoše, o Musa, hoćeš li ti ili ćemo mi baciti? Kale, alkav, فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم فاستبين رشبون I kad oni batiše, oči ljudima začaraše i jako ih pretrašiše i vratbinu veliku prirediše. Va auhajna ila Musa, an alqi asar, fa iza je tavkahu ma jetikun. I mi naredimo Musa'u, kaže Allah tada šanu bati stav svoj I ono od jednom drogu ta sve ono čime su oni bili obman i zemlji. Sa vata al hab, wa vata le man kan ja'malun. I tako istina na vidjelo izli i pokaza da je bilo lažno ono što su oni priredili فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون إتو أني ديار بوجي جن إبطل سكوني فغلبوا هنالك وانقلبوا صابرين إتو أني ديار بوجي جن يعطل سكوني جن وألقي السحارة صابدين أشار ابن عدي سيد ليتم قالوا آمنا برب العالمين rekoše vjerujemo u gospodara svjetova Rabbi Musa wa Harun sada vjerujemo u gospodara Musa i Harunova قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون Zar da mu povjerujete prije nego što vam ja dozvolim viknu faraonu? Ovo je u istinu slučaju sa kojim sam gradu smislu da ste iz njega stanovnice njegove zavi. Zapam, ti ćete li. Lebu kati anne e izijekum, u arzuleku mil hilab, sum na lebu sad nikad ne gubez na izni. I zopijeta ću vam sigurno ruke vaše i noge vaše u nakr, a onda ću vas rada tijeti. Kalu inna ila rokina mutalihu, a oni rekoše, mi ćemo se doista gospodaru našem razili i ti dvaši koji su se natjecali sa Musaom alaihi sallam padaju na zemlju i na prijetnju da će ih faraon pobiti, poklati, potirati ruke i noge, oni se samo bacaju na svetu i kažu, vjerujemo u gospodara sa ovaj Harunova. Dakle, svi hrvati su se uvjerili na tom mjestu u istinu, iako je pred njima faraon koji može i poklati i potirati ruke i noge, pataju se na sebi i kažu, mi vjerujemo gospodara svjetova. Prema tome, ovo je bila mučiza. Musa alim selam da štapom pokaže da je on onaj koji je poslat od Allaha Kur'an nadi Musa je mu'điza poslije poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Između ostalo, govorimo sam o njegovim mu'đizama, ali danas hoću da govorim o jednoj novoj mu'đizi, koja se ostvari i danas. Koja je fizičkog, realnog nekakvog smisla, koju možemo osjetiti i vidjeti mi sami, sada, u ovom vremenu. Kaže Allah Jalešanu, قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور došao vam je Kur'an ili došla vam je objava ona koja vas vodi pravim putem vašeg gospodara i to je lijek to je lijek za ono što je u ljudima kaže Allah da šanu u drugoj suri وننزل من القرآن ما هو شفاء ما هو شفاء ispuštamo u Kur'an ili iz Kur'ana ono što je lijek wa rahmetum lil mu'minin i ono što je rahmet milost za vjernike wa yazidu zalimina illa khasara a nevjernike i zulumčare on povećava propast ili kod njih izaziva propast ili povećava propast kod njih. Treće majetu govori se o tizi o kojoj hoću danas da govorim kul huva lilladina amanu hudan va šifa reci kazi on je Kur'an objava za oni koji vjeruju uputa ili je ili je zaista Kur'an je vjernik za vjernike. Naime, draga, pratite, mi živimo u jednoj zajednici sa drugim svjetovima, nismo sami. Živimo sa drugim vidljivim i nevidljivim svjetovima. Živimo sa jednim, da se tako izrazim, paralelnim svijetom. Ako je naziv, ako naziv odgovara, koji ima neke slične osobine i dodirne tačke sa nama. Samo je taj svijet ne vidi. To su džini šeitani. Oni su sa nama, ali nas njihova nevidljivost rastavlja. I ako, ako bismo se držali Kur'ana, koji je hudan da šifa, koji je upuca i lijek, koji je šifa u rahmetu i mu'minim, koji je lijek i milost vjernicima, onda nikada ne bismo ni upadali u međusobni doticaj sa tim drugim svijetom. Sad ako bi se živio po recetu Kur'ana, sve bi bilo u redu i prirodno. Oni su sa nama kada jede. Ali ako spomenemo Allahu za rašanu ime, Bismillah, oni nemaju mogućnost da upadaju u naš klub i da jedu sa nama. Oni su sa nama kada se približavamo našim ženama, sprečavamo njihovo djelovanje na nas i na naše žene ili na čego koje se začne tim odnosom i dovaranjem dobi. Allahumme zemni li šeitane wa zemni li šeitane wa zahtana. Gospodaru, odkloni šeitana od nas i odkloni šeitana od onoga što će se začiti. Oni su sa nama kada hoćemo da spavamo. Oni su u našim snovima. Ali draga braćom, i cetre, kada proučimo na naše ruke, kule u zgrabi u celek, kule u zgrabi na nas, kada proučimo ajte u kupci, na naše ruke, i potrebimo se po našem tijelu. Mi imamo štit, imamo zaštitu, imamo oblog, i ne mogu nam doći. Dakle, upotrebom kuranskog reteta života, mi se ograđujemo od njihovog djelovanja. Međutim, draga braći, ima sedam situacija. Kada se naruši tu i otvori sedam kapija, kada se izrazi, sedam situacija i sedam mogućnosti djelovanja i susreta sa tim svijetom. I tada taj susret postoje mogući realno i dešava se. Kada je čovjek u strahu, u strašnom strahu, kada je u strašnoj žalosti, kada je u pretjeranom uživanju, i kada je u gable, u stanju, koje pokazuje totalnu nezainteresiranost za bilo šta, za namaz, za zikir i tako dalje, u tom momentu to je kako ja je situacija, da se možemo realno susreti sa tim svijetom. Zatim, sihir. Kada ti sihir basi, nastave sihir od nekoga nekome. Ili kada se desi dodir ili met šeitanski, vizinski nekoj osoba, ili kada određeni zikri šeitan zavoli neku osobu, pa uđeli. E sad, draga, vas upravo želim da govorim o toj mogućnosti Kur'ana o tom čuku i nade narodnosti Kur'ana koji se i danas pokazuje i može se pokazati. Treba braći ovom mjesecu, već desetak dana, možete to praktično vidjeti. Sada bih vam, draga braći i sestre, znamo kao potpuno normalni braća i sestre. Ali koji su imali susret sa tim u osnovi nevidljivim svijetom, ali pa, koji se može materializovati. Kroz rupne snove, kroz slike i prilike koje i pokone prate, muče, zmije, hajvani, prteće životinje i tako dalje i tako dalje. Kada gledamo tu braću i sestre, oni su nam potpuno normalni. Nema razlika. Ali oni znaju da su ih neki unutrašnji gosti poranati za život. Upravljaju njihovim udovima, gledaju njihovim očima čini neke radnje koje nisu njihovom volju. Mučni, muče im do ludina. I ovdje se draga braća očitujemo pisa Kur'ana. Mogu se ovih desetak dana vidjeti kako djeluje Kur'an na te osobe. Kada kuranski ajeti kao gromovi i munje padaju na određenu osobu i zjeraju te unutrašnje goste, da skaču, da bježe po tijelu, da muze tijelo, sve uzeti da se sakriju, ali skrivaju od onih koji moraju napustiti tijelo, vješeći od tih kuranskih citata. Kur'an je šifa, Kur'an je vjerina. Dakle, bilo je negdje tvoren čas. Nije bilo zaštite i nije bilo okopa, nije bilo imuniteta. Nije bilo namaza, draga braća. Namaz ne treba Bogu. Nama treba namaz, draga braća. Zašto je poslanik? Sallallahu alaihi wa sallam vratujući se sami Arada. Vidio sliku uzatne kazne na povedu sami Arada za one koji ne planeju. Vidio je sliku sljedeću. i opisuje u hadisu. وَهَاُلَا إِقَوْمٌ تُرْبَهُ رُؤُسُهُمْ بِالْحِجَارَ Vidio je grupu ljudi razbijaju im se glave sa kamenjem. وَكُلَّمَا رَدِخَتْ عَادَ كَمَا كِيَانَتْ I kad god je bila razbijena ta glava, vraća se kao što je bila. وَلَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٍ I to tako stavno ide. Ništa od toga ne može spriječiti. I onda na pitanje, mene kako je da prati Libriva, tu su ti ljudi zbog čega njima tako kaže, innehum ulaike alledine te te sabadu usuhum aš salati mesure. To su oni, to su oni, čije su glave bile teške, bile teške da padu na sjedu, na dnevnim propisanim namazima draga braća, sve što imamo na dinamu, je samo uslovno naše. One dakle, su samo uslovno naše, mi kažemo naše, nisu naše, draga braća. To je samo jedno sredstvo da prođemo kroz ovaj dinamu. Čak i tijelo, I mi ga imamo kao jedan kredit na 70, 80, 90 godina. Kredit koji ćemo vratiti smrćom jedan od načina da se to tijelo zaštiti od, od šeitakog i zinskog djelovanja. Jeste nama, braga braća. Kao Allahovo oružje. I sad je to i meni. I onda mora da ga uđe mora. E sad ti nećeš tako, neće tvoje glava na svijetu. Ja hoću ovako. I ljudi kazali na dunavuku. Allah pomaže svoje robove da Allah vraća. U islamu. Da su njegovi pravi istinski robovi. Inden su Allahe jan su kum. Ako Allah pomogute, vi držite se njegove vjeri, Allah će vas pomoći. I uvijek je Allah državu pomagao i direktnu pomoć. Sjećamo se, sjećamo se kroz istoriju. Nikada vedu. Kada shabi sa trotu pojati nekada vratiti stidu za neke nedelje. I mažu svojim sadama, a glave niti prije nego što stili mi sadaju njih. Zato što je Allah da sam postao pomoć, mene ne prije njih da trče. Draga braćo, onda i sam džihad. Džihad. Orba na Božijem putu, Allah da sam njih pomaže. Kažu u Bosni, kad su Rusi istirani sa Afganistana, perestrojka došla, pa se otkravilo, možda se neke stvari mogu se reći, pa se televiziji neki od vojnika pričaju, kaže, kada smo slušali riječ Allahu Akbar, mislali smo sad strah, strah, odve se to ubačeš. I danas, ovo se dešava s ista stvar. Ista stvar. Od oni koji su došli hoće da ratuju u Bosni, ima Allah Akbar koji hoće da je Božja riječ na svi ljudi. A na kada Allah vas I to dakle, Allah da lešanu pomaže. I Allah da lešanu pomaže svoga vjernika na takav način što je tako da je njegova riječ, da je njegov Kur'an, da je njegova uputa. Šiha, vijek, i vjerik. I ovdje da nam vraća ovdje. Imamo, eto je desetak dana, zaista mogu mogućnost da se uvijek i svoj To Kur'an od Boga. Kaže Allah da vešamo da je šifa i mi svojim očima gledamo to i vidimo djelovanje da zaista se osvjedočavamo da je taj Kur'an da vlada da vešamo i da su najbolji citati istina. Nastavit ćemo to Boga inša Allah uz Bogu Allah da vešamo ovo. Draga braćo, nastavljamo prijašnju temu koja se opet nastavlja na jednu raniju temu koja govori o jednom segmentu islamske istinske ili islamske iskonske istine Naime, govori o nadnaravnosti Kur'ana i džazu Kur'ana, pa su obradili i dokazali s Božjom pomoći na različitim nivoima naučnom, literarnom, tematskom i drugim da je Kur'an nadnaravno dijelo dakle od Allaha Đelešanu nije ljudsko dijelo A Allah Đalešanuhu je to potvrdio svojim ajetima koje je stvorio, ajetima ili znakovima koje je poslao ili koje je spustio, a također je i učinio ajete koji sve to potvrđuju. Od prije dvije džume govorimo o jednom posebnom fizičkom, posjetilnom, empirijskom možemo se tako izraziti, djelovanju Kur'ana Zimušan. Jednom realnom djelovanju koga možemo vidjeti, koga možemo u praksi osjetiti, doživiti. A to je da Kur'an kao Allahova riječ, kao Allahovo čudo, kao Allahova nadnaravnost, znači nije ljudska, djeluje i u fizičkom smislu liječi pa se kaže u uporanja Zimušan u smislu toga va kad džaetkum mev'izatum mir rabbikum ve šifa ve šifa ulima fis sudur došla vam je mev'iza ili uputa ili savjet od vašeg gospodara i uputa i lijek za ono što je u prsima وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ispustili smo od Kur'ana ono što je lijek i što je milost mu'minima, vjernicima. Kul huva lilladina amanu hudam wa šifa. Reci, on je za one koji vjeruju pravi put, uputa i lijek. I danas se nastavljamo na tu temu. Vidjeli smo prošli put nepobitne, vjerodostojne kuransko-hadijske tekstove koji dokazuju postojanje džina i šeitana i to je dio našeg imana dio našeg vjerovanja dakle dio vjerovanja muslimana i kroz ovo liječenje u ovome centru mnogi su se mogli uvjeriti u fizičko prisustvo šeitana i džina. Pa kada smo se uvjerili u to, da vidimo kuransko hadi, hadijske tekstove koji govore i upućuju da postoji i sam sihr ili bolest koja se dešava kod mnogih ljudi. Rekao sam već da mi živimo u jednoj zajednici sa drugim svjetovima, Naime, nismo jedini svijet, nismo jedini živi svijet. Ova naša zemaljska kugla je samo jedna mala praška u odnosu na kosmos. Zna se sigurno da postoje meleci, da postoje džini. Zna se da postoje meleci u kosmosu, da se ne može staviti tri prsta u prostoru, a da nema melek koji moli Allah Adelasanu, koji dovi, koji se nalazi na sezi, na ruke i tako dalje. Dakle, živimo u zajednici sa svjetovima. Samo Ti drugi svjetovi su za nas nevidljivi, između nas je perda nevidljivosti i ne dolazi do sudara ti svjetova osim u nekim poremećenim vidovima. A to je mahom kada se ljudi okrenu od kuransko-hadijskog puta koga nam je Allah Delešanu propisao da slijedimo, da u tom momentu kada se to desi, i okrenu se ljudi od tog puta, onda imaju ma'išeten banka, imaju nekakav težak, tijesan život i tada se osjeća prisustvo i tog nevidljivog svijeta. Ali da vidimo dokaze koji nam govore o postojanju bolesti, odnosno postojanju sihira. Pa se u jednom dugom ajetu u suri El-Bakare kaže وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا شَيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانِ i povode se za onim što su šeitani o Sulejmanovoj vladavini kazivali. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر a Sulejman a.s. nije bio nevjernik šeitani su nevjernici učeći i poučavajući ljude sihiru, vračbini وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت i ono što je bilo objavljeno melečima Harutu i Marutu u Babilonu وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر a oni nisu nikoga poučavali što ne bi rekli mi smo fitnet mi iskušavamo i ti ne budi nevjernik فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه I ljudi su od njih dvojice učili kako će muža od žene rastaviti. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ Ali nisu mogli time nikome bez Allahove volje nauditi. Ovdje treba dobro ovo shvatiti. Ali nisu mogli time nikome bez Allahove volje nauditi. Dakle, sihir kao sihir, sam po sebi, ne smijemo vjerovati da može štetiti ili koristiti, nego isključivo samo ako Allah Đelešanu to dozvoli. Dakle, on je bezvrijedan, bezvrijedan, osim u slučaju ako to Allah Đelešanu dozvoli. A kako će dozvoliti? Dozvolit će upravo kako rekao smo već na početku, draga braćo. Dozvolit će ako se mi okrenemo od onoga puta koji treba da slijedimo. Dakle, tu dolazi do jedne neprirodnosti koja otvara put i mogućnost djelovanja tog sihira na čovjeka. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ I što je veoma bitno za taj sihir. Učili su ono što će im nauditi i od čega nikakve koristi neće imati. Znači sihir je samo i ta bole za štetu. Nema koristi od nje. Ne može biti koristi, samo šteta. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ Znači učili su ono što će im nauditi od čega nikakve koristi neće imati iako su znali da onaj koji tom vještinom vlada neće nikakve sreće na onom svijetu imati. A doista je jadno ono zašto su se prodali kad bi samo znali. Dakle, ovaj poduži ajet u sura Al-Bakare zaista direktno govori o tome da ima i postoji sihir i da može djelovati. Ali djelovati u smislu štete čovjeku i to ako Allah Đelešanu to dozvoli. U suri Yunus kaže se فَلَمَّا أَلْقَوْ قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرِ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ I kad oni batiše, Musa uzviknu, dakle kada sihir baci, sihir baci, batiše svoje čarolije, Musa uzviknu, ono što ste priredili, to je vrađbina, to je sihir, to je čarolija, Allah će je uništiti. Jer Allah ne dopušta da dijelo pokvarenjaka uspije. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ Allah će svojom moći u istinu ili Allah će svojom moći istinu utvrditi makar što će to nevjernicima krivo biti. I zaista se tako desilo u slučaju Musa alaih selam što se govori u drugim ajetima pa na primjer u suri Taha Taha kaže se قال بل ألقوا فإذا حبالهم عسيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى Pa je rekao, bacite vi, rekao je Musa a.s. I odjedno mu se pričini da konopi njihovi, ti štapovi njihovi, zbog vratbine, zbog sihira njihove, kreću se. Kao da se kreću po zemlji. Pa se Musa, pa Musa u sebi osjeti zemlju. Fa evu se fi nefsihi hifate Musa. Kulna la teha, kinne kentel ala. Pa mu je onda objavljeno, ne boj se. Rekli smo mu, ne boj se Ti ćeš doista pobijediti. Wa alqi ma fi yaminike talqaf ma sanau innama sanau kejdu sahir. Wa la yuflihu sahiru hajsu eta. Fa ulqi as-saharatu sujjada. قالوا آمنا برب هارون وموسى Dakle, rečeno mu je, ne boj se, ti ćeš doista pobjediti, samo baci to što ti je u desnoj ruci. Dakle, to je bio njegov štab, koja je, koji je bio muđiza, prokutat će ono što su oni napravili. Jer je ono što su oni napravili samo sihir, varka, varka čarobnjaka. A čarobnjak ili sihir vas neće ma gdje došao uspjeti. I čarobnjaci i sihir vas i ti kad su vidjeli da u istinu taj štak guta te njihove vrazbine baciše se licem na tle govoreći mi vjerujemo u Musaova i Harunova gospodara. I drugih ajeta na ovu temu ima dosta koji direktno govore i spominju da sihir postoji. Pa da navedemo još i dvije kratke sure koje svaki musliman treba da zna, vjerovatno svi znamo. To je sura Kul e bi rapil felek. Reci, utičem se gospodaru svitanja. Min šerrima halak. Od zla onoga što on stvara. Va min šerri gasi kvin iza vakab. I od zla mrkle noći kada razastre tmine va min šerrin nefafati fil hukad i od zla smutljivca kad smutnje sije va min šerri hasirin iza hasad i od zla zavidljivca kad zavist ne krije a ovo va min šerrin nefafati fil hukad u tefsirima se spominje da je to taj <clears throat> to zlo smutljivca u stvari da je to vid sihira kada sihirbasi, sihirbasice sihirbasice dušu i pušu one uzvave i prave sihire. U suri kul audu bi rabbi nase kaže reci tražim zaštitu gospodara ljudi, melikin nas, vladara ljudi, ilahin nas, voda ljudi, min šerril vesvasil han nas, od zla šeitana napasnika, alledi ju vesvisu fi sudurin nas, koji zle misli, vesvese, unosi u srca ljudi, min al džinneti van nas, i oni koji su od džinova i od ljudi. Dakle, draga braćo, bez ikakve sumnje, Kur'an direktno govori o postojanju sihira. U isto vrijeme, hadis ili sunnet Božijeg poslanika sallahu alaihi wa sallam, vjerodostojni sunnet ili vjerodostojni hadisi Božijeg poslanika sallahu alaihi wa sallam, također govori o tome da je sihir istina i da to postoji i da to ima i da to može da se desi. Pa se govori čak da je to bio jednom slučaj sa Božim poslanikom sallallahu alaihi wasallam da su mu napravili sihir. Naime, židovi su htjeli da ubiju Božijeg poslanika pa su pozvali jednog od najpoznatijih sihirbasa tog vremena, židova, da mu napravi sihir Međutim, taj sihir nije djelovao na Božeg poslanika u smislu da ga ubije ili da napravi mu neko posebno zlo, ali, mu, ali su mu se previđale neke stvari i osjetilo se djelovanje sihra na njemu, a onda je Allah Đelešanu nakon dova Božijeg poslanika upućeni njemu spustio ove dvije kratke sure kule uzbrabil felak i kule uzbrabil nas kao lijek za njega i spustio mu također meleke koji su ga obavijestili o mjestu gdje se sihir nalazi. Pa se to kaže u jednom od hadisa koji, ga prenosi Ajša a taj hadis je prenešen u Buhari i u muslimu što znači da je potpuno sahih, da je vjerodostojan i da nema sumnje da je tačan. Dakle, tačan je sigurno. An Aisha radijallahu anha kale, sahara Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam rajulun min beni Zariq yuqalu lahu Lubayd bin al-A'sam حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة وهو عندي لكنه دعا ودعا ثم قال kaže Ajša, žena Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, Kaže, desio se sihir Božijem poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam. Naime, čovjek koji je porijeklom iz plemena Beni Zarik, kome je ime Lubej bin El Asam, napravio mu je sihr, kaže tako da se Božijem poslaniku pričinjavalo, pričinjavale neke stvari, da je uradio, a nije ih uradio. Pa tako kaže jedne noći ili jednog dana, bio je kod mene, kaže Ajša, pa je dovio, dovio i dovio, a zatim rekao, يا عائشة أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيما استفتيته فيه kaže Ajša osjećam da mi je Allah Đelešanuhu odgovorio o onome što sam pitao ga i tražio od njega اتاني رجلاني فقعد احدهما عند رأسي والآخر عند رجلي فقال احدهما احدهما لصاحبه Kaže, došli su mi dvojica ljudi. Sjeli su jedan kod moje glave, kod uzglavlja, a drugi kod moji, mojih nogu, pa govore jedni drugima. Ma veđur veđur. Šta boli? Ovoga čovjeka ili poslanika, ali i selam, pa kal Kaže, učinjen mu je sihir. قال من تبه kaže a komu je učinio taj sihir قال لبيد بن الاعصم kaže učinio je to لبيد بن الاعصم قال في اي شيء a kako i na koji način u čemu قال في في مشط ومشاطتي وجف طلع نخله ذكر kaže učinio je to na češanj odnosno na ispalu ili spalu dlaku češljanjem i učinio je to kaže na palmin na sudbini palminog cvijeta, muškog cvijeta. Naime, kod palmi postoje i muški cvjetovi i ženski cvjetovi. Kale da ejne huve, kaže, a gdje se nalazi to? Kale fi bi'ri zarvan. Taj sivi se, kaže, nalazi u nekakvom bunaru koji se zove zarvan, فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه فجاء فقال فدوشوا ناتو ميستو بوجي poslanik صلى الله عليه وسلم sa svojim ashabima rekavši ja Aisha كأن ماءها نقاءة الحنا kao da je, rekao Ajša, kao da je voda ovoga bunara crvena, va ke enne ruusi nahliha ruusu šajatin, a kaže pogledaj ove palme okolo, kao da su šeitanske glave, na njih liče. قلت يا رسول الله أفلا استخرجته قال قد عافاني الله فكرهت أن أثير على الناس فيه شرا فأمر بها فدفنت Sad je upitala Ajša, a Boži poslaniče da uzmemo da taj sihir izvadimo i pogledamo u tom smislu, kaže Allah Đelešanu me je izliječio i ne volim da sad to otvaram ili gledamo pred ljudima, to zlo, nego je naredio da se taj sihir pokopa. Dakle, vidimo da nema nikakvog razloga za bilo kakvu sumnju u postojanje sihira. Dakle, u vjerodostojnim tekstovima, vjerodostojni izvora islamski, kao što su Kur'an i kao što je vjerodostojan hadis, spominje se taj sihir i prema tome u našem vjerovanju imamo to da postoji taj sihir i mi vjerujemo u te stvari. Većina islamskih učenjaka se samo razišla u smislu kako to sihir djeluje i utiče na čovjeka. Ali kažu da čovjek može biti bolestan od toga, pa čak kaže od sihira može čovjek i podleći. Dakle, draga braćo, sihir kao sihir postoji Šeitan i džini također u vjerodostojnim dakle tekstovima naše vjere stoji da to postoji da je to istina. Prema tome u to kao vjernici moramo vjerovati to je dio našeg imana. Ovdje sam htio još samo pošto sam jednom spomenuo pokušati na brzinu a, e, donijeti razne situacije kako čarobnjak ili sihirbas dolazi u kontakt sa džinima i kako i na koji način pravi taj sihir. Naime, istina je u tome da se dogovori šeitan i sihirbac kako i na koji način da se napravi taj sihir. Prije svega, sam sihirbas, koji nažalost imamo i u današnje vrijeme i to izgleda puno, mora da uradi neke stvari koje su širk, koje su nevjerstvo, teški i neoprostivi haram, da bi mu šetan ti služiti da bi se počinio njegovim naredbama u smislu sihira. Često taj dogovor bude između sihirbasa i vladara šeitanskih ili vladara dinsko-šeitanskih plemena kada vladar šalje nekog od tih glupaka, džina ili šeitana koji s pod njegovom komandom da služi tog sihirbasa kome se počinjava tamo recimo donosi razne vijesti koje ne zna taj sihirbas zbog mogućnosti njegovog pokretanja brzog i zbog saznavanja nekih stvari koje može da sazna taj sihirbas ne zna i ili da recimo učini i pravi razladi mržnju među onima koji su oženjeni ili hoće da se žene ili obratno da nastoji ubaciti ljubav u srca onih koji za koje hoće sihir bas da ga, da ga služi taj e, sluga sihira ili da prouzrokuje impotenciju kod čovjeka i tako dalje i tako dalje. Dakle, sve su to slučajevi gdje služi šetan ili džin sihirbasu da takve stvari napravi. Dakle, sihirbas potčinjava tog šetana ili džina za te ružne podle poslove a ako odbije taj i takav džin onda se taj sihirbas približava ponovo tom vođi plemena ti šetansko-džinskih plemena raznim veličanjima nekakvim šetanskim kufranskim davama tražeći pomoći od tog vladara ti džinsko-šeitanskih plemena, pa taj vladar ili kazni tog džina koji mu odbije naredbu, ili mu ponovo naredi to, ili počini drugog, a u svakom slučaju opet se nađe nekakva solucija među, nam, među njima i Sihirbas i dalje radi s tim poslom. Dakle, tu postoji veza između tog džina, šetana i Sihirbasa, ali je često ta veza, veza mržnje i prezira jer je sami taj džin ili šeitan u podcinjenom položaju jednostavno mora te stvari izvršavati htio ili ne htio bilo da je prisiljen od tog svog vladara bilo da ovaj, hoće to od sebe ali veza između samog sihirbasa i, i džina je dakle veza mržnje i prezira pa često i sami taj džin koji služi tog sihirbasa kažnjava i samog tog sihirbasa, ezijeti ga na razne načine, u porodu, u porodici, kod žene, kod djece, pa čak se spominju i slučajevi kod nekakvih sihirbasa, da e, ne može žena mu zanijeti slične stvari, jer taj džin, mata taj sihirbas možda i ne zna, čini mu zlo, sprečava trudnoću i tako dalje. Takve se stvari dešavaju. Poznato je da što je sihirbas gori i žešći u svom kufuru i nevjerstvu i što se više oslanja na tog džina i šetana, toliko mu je i više taj džin pokorniji i brže izvršava njegova naređenja. Ovdje da spomenemo kako direktno stupa sihirbas u kontakt sa tim džinom. Ima puno načina neki ne mogu razlikovati između kuranskog liječenja i sihira. Pošto sihir basi, pored običnih, pred običnim svijetom, kada govore neke stvari, ubacuju kuranske ajete pa ih čak naglas izgovaraju, da bi obični ljudi, obični svijet pomislio da oni to rade sa beričetom Kur'ana. Međutim, između tih stvari u isto vrijeme uče nekakve šeitanske, kufurske stvari i dove, tako da je to u stvari zabranjena stvar, haram stvar, a nije liječenje sa Koranom. Zato bi trebalo pojasniti upravo te načine kako i na koji način sihirbas stupa sa tim džinima u kontakt i opisati u tančine tog sihirbasa da bi i obični svijet mogao da prepozna ga Pa na primjer, prvi način od tih dosta načina na koji direktno sihirba stupa u kontakt sa džinom jeste način zaklinjanja. Da dođe, kaže, sihir vas jednu tamnu sobu bez svjetla, pa u njoj kaže e, vatru zapali, pa se tu kadi, ima nekako kadjenje bilo mirisom ili nekim smradovima, u zavisnosti kakav sihir hoće da napravi zatim uči nekakve šeitanske kufurske dove i onda se zaklini džinima tim imaju i imena džina zaklinje se sa njihovim vladarima traži se pomoć njihovih vladara dakle osanja se na njih a ne na Allaha Delešanu pa prema tome to je vid teškog nevjerovanja vid kufura, vid širka i to se sve radi uz jedan uvjet da taj sami sihirbaz bude obučen u odjeću koja je prljava, koja je zaprljana nečistoćama ili u isto vrijeme još bude sam prljav, nečist, džunup i tako dalje. U tim takvim slučajevima pokaže mu se jednostavno džin u raznim likovima bilo da se pokaže u liku sure to znači ne, ne kao tijelo nego u liku suri e, slici psa zmije i slično pa kaže tatka sihir bas ovaj, traži od njega da izvrši neke stvari dakle da izvrši taj sihir ponekad se ne pokaže u nekim slučajima nego samo čuje njegov glas pa mu naredi a ponekad se čak ne čije ni glas nego jednostavno sami sihir bas napravi sihir na odjeći ili na nečem i traži jednostavno od džina koji vjerovatno čuje i sluša ga da izvrši naređenje određenog sihira zavisnosti šta pravi u tom sihiru. Ovdje se da primijetiti u, ovoj prvo, u ovom prvom načinu stupanja sa džinima da tu ima nekoliko stvari koje su kufur, koje su nevjerstvo. Prvo, kaže to je širk je u tome što taj sihirbas se zaklinje određenim džinskim ili šeitanskim imenima i traži pomoć od njih. E sad ovdje se da primijetiti također da džini vole dakle mjesto koje nije osvjećeno jer se to kaže da to biva u sobi koja nema svjetla. Zatim primjećuje se i to da pošto se radi o kađenju da džin je taj koji kojega hrani to kađenje ili ti mirisi, odnosno smradovi, I da se također primijetiti, dakle, da džin, pošto se sivir bas oblači u te stvari koje su prljave i da sam je prljavi nečist, da džini vole neđaset ili nečistoću i upravo se približavaju tim nečistim mjestima. Drugi način stupanja u kontakt sa džinima da bi se pravio sihir, jeste kaže da sihir bas uzme nekakvu životinju, bilo kakvu, ptica, hajvan nekakav, u većini slučajeva kaže to je nekakva crna životinja, traži se da opis bude da bude crna, jer kaže se da džini vole crnu boju, čak se prenosi u, hadi, u muslimu, ali marfuan, da je u stvari el kelbul esved šeitanun, što se prenosi od Ahmed ibn Hanbala, kaže da je u stvari crni pas u stvari šeitan ili džin. Pa dakle, U većini slučajeva traži se da ta životinja koja se prinosi kao žrtva bude crna, pa kaže taj sihir vas je zakolje bez spominjanja Allahovog delešanu imena. Bez spominjanja Allahovog delešanu imena. Zatim, kaže, odnese tu zaklatu žrtvu, životinju, pa je baci negdje gdje se pretpostavlja jednostavno da stanuju ti džini, to su razna napuštena mjesta, zatim razne rupčage, bunarevi i tako dalje, zatim baci na to mjesto, također ne spominjući Božje ime prilikom bacanja, vrati se kući, a zatim izgovara one šeitanske dove, dok mu ne dođe džin i ne pojavi se kod njega, ili dok jedan glas od njega ne čuje i slične stvari kao što sam navao u ovome prvom načinu. Ovdje se da primijetiti također. Klanje u nečije ime, osim u ima Allaha Đelešanu. Bilo kakve žrtve, to je stvar zabranjena, haram i vodi u širk, vodi u kufur i nevjerovanje, jer ne smije se prinositi žrtva ni u čije drugo ime, osim u ima Allaha Đelešanu, koji je jedini gospodar i koji jedini zavrijeđuje žrtvu. Dakle, musliman ne samo da ne smije to uraditi, nego ne smije čak ni jesti od takve žrtve. Zna da je muslimanu zabranjeno meso i haramu je meso koje nije zaklano ima Allaha de lašanu. Također ovdje se da primijetiti da, rekli smo da sihirbaz dolazeći kući poslije uči one šetenske kufurske dove, također to je vid kufura, jer te dove i molitbe, dovjenje ne smije biti upućeno nikom i drugom osim Allahu Đelešanu. Pa prema tome, dakle i ovdje jasno se da primijetiti na koji način se ide u kufur i kako sihir vas ide u kufur tražeći pomoć džina da bi mu pomogli u činjenju sihira. Treća, treći način jeste kaže način da sihir bas na'uzu billahi ta'ala kaže obuje musha jednostavno ga stavi pod noge kao papuče na noge a zatim kaže ulazi u WC sa takvim musafom učeći te kufurske, čapirske, šeitanske dove ako smijemo i nazvati to dovom smijemo jer dova znači molitba dovijenje, traženje nečega ali on to traži od šeitana, od džina kaže zatim izlazi iz, iz WC-a sjeda u sobu, dolazi mu, dolazi mu džin, jer kaže jednostavno se na takav način džini i šetini utrkuju da mu dođu pod njegovu kontrolu i da, da on upravlja sa njima jer je učinio jedan teški, teški grijeh koji ga izvodi iz vjere pa kaže dolaze mu i onda ovdje imaju još kaže uslovi da takav vid stupanja u kontakt sa džinima nosi još i mnogi drugi harame prije toga kaže kao da ta isti koji je to uradio izvrši razne druge harame između ostalog da spava na uzubillahi ta'ala ili sa majkom ili sa čerkom ili sa nekom bliskom rodicom ili zinalog da čini na drugi način ili drugi vrste pokvarenosti koje jednostavno čovjek ne može, ne može da shvati, da pojmi, a kamoli da ih izvrši. A to sve iz jednostavnog razloga da bi bio onaj koji će se približiti šeitanu da bi napravio sihir. Četvrta, četvrti način ili četvrti put kaže se da je način kada sihir sihirbas napiše neko od sura kuranskih ili ajeta sa neđasetom ili sa krvlju menstruacije Pa kaže, i na takav način, još uz neke načine, kada izgovara te šeitanske kufurske dove, njihove, pa dođe džin i onda mu naređuje šta će da uradi od tih sihir stvari. U ovim svim stvarima koje napominjem, počito se vidi ulazak u kufur i nevjerstvo. Jer, kod ove ovog posljednjeg, četvrte, posljednjeg četvrtog načina, sam istihza sa Kur'anom odnosno ni podaštavanje Kurana na bilo koji način, da ne kažem pisanjem sa nečistoćom ili sa krvlju menstruacije, to je toliki haram i grije da čovjek, mu'min, vjernik ne može pojmiti te stvari, a kamoli da izvrši takve stvari. I dakle, na takav način stupa u kontakt sa džinom se od, ti, od strane tih sihirbasa. Peti način je, kaže da se naopačke napiše neka od kuranskih sura znači slava unazad što će također privući džina i onda mu taj sihir vas naređuje ili traže od njega da izvrši neke stvari peti način jeste kaže da sihir vas mada i ne zna recimo e, okreće se prema zvijezdi nekoj od zvijezda mislići da ona može učiniti dobro ili zlo pa zatim razgovara sa tom zvijezdom, nešto joj priča, ili joj uči nešto jednostavno, ili nekakve upućuje dole svoje, zatim prouči one šapirske, šeitanske dole, koje se spominju kroz sve, kroz sve ove načine, pa kaže on misli tad da stupa u kontakt sa tom zvijezdom, međutim to nije istina, nego jednostavno mu se tad ovaj, ili prikaže šetan, odnosno džin, ili stupa u kontakt u stvari sa džinom, pa na takav način isto stupa u kontakt sa njim, a ne sa zvijezdom, i na takav način isto čini pravi sigir. Zatim, sedmi način je, kaže, da se uzme dijete, malo dijete, da sigir vas uzme, koji još nije odraslo, znači nije postalo punoljetno, da dijete ne smije biti pod adresom, pa kaže uzme dječju ruku lijevu zatim nacrta na njoj nekakav kvadrat ili pravo, pravo ugaonik pa zatim oko toga piše nekakve e, dole šeitanske džinske a kaže onda u centar tog valjda pravo ugaonika stavi nekakav plavi cvijet ili plavu ružu pa donese nekakvog ulja i stavi na to i ponovo piše te kjafirske šetanske dove sa imen, sa harpovima samo znači bez nekakvih određenih e, rečenica povezani na, to sve napiše na kakav list koji stavlja ispred lica djeteta a onda kaže stavljamo na takvu kapu na, na glavu i onda prekrije svo djete tako da ništa ne vidi I onda valjda dolaskom dina ili šetana prikazuje se na ruci tog djeteta kao na filmu. Prikazuju se neke slike koje on vidi i zatim taj sihir bas ga pita o tim stvarima šta vidi i kako vidi i kaže se da sihir basi to koriste kod obavještavanja o nekim stvarima koje su ukradene, koje su odnešene i slične stvari uz pomoć opet džina koji mu daje obavještenja na takav način na dlanu tog djeteta. I da još Mm, napomenem osmu osmi način ili osmu tariku kako to radi kaže se da ti sihirbasi kad nemaju drugog načina uzimaju od bolesnika bilo da se radi o njegovoj odjeći bilo da se radi o o, o e, maranici ili slično što će imati znoja ili mirisa od tog bolesnog pa zatim kaže uče tu suret suru At-Takiasur a onda valjda to da čuju svijet, da čuje svijet koji to radi pa da misli da je to ovaj da je to u stvari kuransko liječenje a zatim kaže izgovara svoje dove on je šetanski dok mu ne dođe džin pa stupi sa njim u kontakt i to je zadnji koji sam htio od ovih tarika ili zadnji način stupanja u kontakt sa džinima za pravljenje sihira, a sljedeći put, inša Allah, vidjet ćemo malo opširnije kako i na koji način prepoznati ili po kojim svojstvima prepoznati tog sihirbasa koji radi da vera sa takvim stvarima. Uz molbu Allahu Đelešanu da nas uputi i vodi pravim putem i da budemo od oni da budemo od oni koji će znati šta je istina i moći razlikovati istinu od neistine da bi mogli poslije toga samu istinu slijediti. Amin, ja rabbal alamin.